Calamos cae Elaia. Dia carterian cae iscun cae Hesuchian Calamos cae Elaia erisdon. Tu de Calamu oneidis domenu hupotes Elaias hos adunatu cae rai dios hupoclinomenu pasi tois anemois, ho calamos siopon uc effensato kai micron hupomenas, e peide anemos epneus iscuros homen kalamos huposeis theis kai hupoclin theis tois anemois rai dios dies oce he de laia e anteteine tois anemois cateclaste tai biae homusos de loi hoti hoi toi kai roi kai tois kreitos in auton me ansistamenoi creitus eisi ton pros meisdona filonei kunton